Вони були вже на півдорозі донизу і мали ось ось цілком виступити з темряви. Коли до вітальні повернулася Анна Марі з невеличкою металевою тацею. На таці стояв слоїк з якоюсь безбарвною рідиною, скляночка і лежав шприц. Вона поставила тацю на столик. із шафером спустилися сходами і тепер підходили до товариства біля каміна. Вони вже вийшли з темряви, і тепер їх відразу побачив би кожен, хто б повернув голову у їхній бік. Але всі погляди були прикуті до іншого видовища. Анна Марі наповнила шприц рідиною і ще раз оглянула його на світло. Сміт із шафером підходили все ближче, нечутно ступаючи по розкішному золотистому килиму. Обережно, але звично, все ще з усмішкою на губах, Анна Марі протерла потрібне місце на Джонсовій руці, умоченою в спирт ваткою. Усі глядачі мимоволі нахилилася вперед, коли вона міцно стиснула однією рукою Джонсів зап'ясток, тримаючи у другій шприца. На мить голка застигла біля вени. Даремно витрачаєте дорогоцінний скополамін, моя люба, сказав Сміт. Все одно ви нічого від нього не дізнаєтесь шприц нечутно вислизнув з її руки і упав на підлогу. Всі на мить застигли, потім водночас повернулись у бік двох постатей, що підходили зі зброєю в руках. Першим отямився полковник Крамер, потягнувшись рукою до кнопки поруч зі своїм столом. Не працює співчутливо, поцікавився Сміт. Дуже повільно Крамер забрав руку від кнопки. Спробуйте, може, та з другого боку. Добавительно підказав Сміт. І ну, пробуйте, я почекаю. Крамер кинув на нього пронизливий погляд. Ви помітили полковнику? Сидів далі Сміт. Що мій автомат націлений не на вас а на нього. Він показав дулом на Карачову. І на нього, перевів зброю на Томаса. На нього, сказав на Крістіансена. І на нього, різко повернувшись, він ударив по дулу шаферового автомата. Кинь зброю. Зараз же. Кинути зброю. Шафер був приголомшений. На Бога, що це? Сміт швидко ступив уперед і блискавично прикладом автомата вдарив шафера у сонячне сплетіння. Шафер скорчився і зігнувся вдвічі і дуже поволі, долаючи нещасний бій, почав розгинатися. Поглянувши на Сміта очима повними люті, він скинув з плеча ремінь, і його автомат упав на підлогу. Сядю там. Думом автомата Сміт показав на крісло між Розимайером і канапою, де сиділи троє. Проклятий, брудний прикінчик. Хотів стій зуби шафер. Всі вони так казали. Ви зовсім не оригінальні. У смітовому голосі пролунала погроза. У це крісло шафера. Шафер, тримаючись, за соняшне спотіння насило опустився в крісло. Е, Якщо я тільки доживу, почав він був. Але навряд урвав його сміт, зручно умощуючись у кріслі поруч полковником Крамером. Простодушний американець, кинув він безтурботно, додає трохи місцевого.